hocrites elsen, e praxe to pragma, cae nenice ecamen, e peide un caloe podi sun elsas eis to pragma mu, dunamethas emeron hama aristesai. Ερωτώ, ελθέ.